Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah, rabda alamin, ala vasalam, rasulam, muhammedin sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. U komentaru Umdetu Lahkama došli smo do 88. hadisa. A poglavlje je poglavlje Sifatu Salat Nebija Sallam Sallam, opis namaza Allahov poslanika Sallam Sallam, da odmah posjetimo, znači radimo po knjizi, radimo po knjizi Tesiru Lallam od eh, šeha Abdullaha Besama, njegov komentar na Umdetul Ahkam, Umdetul Ahkam koji je napisao Makdisi, gdje sabrao, sabrao znači oko 430 hadisa, mutefeku na Alihi, a, koji govori o propisima hadisa mutafekan led, znači hadisa koji su Buhari i muslimo, koji govori o propisima vjere, fikskim propisima. Znači, došli smo do 88. hadisa, an ebi qilabete, Abdullah ibn, Abdullah ibn Zaid, el džarmi, el basri, kale. Znači, od ebu qilabi, ebu qilabi se prenosi da je rekao džaena Malik ibn el Huveirith, fi mesđida. Došao on je Malik ibn Huveirith, to ashab radi Allah, anhu, došao, kaže, u nas mešćid, abiqil abeta vin, feqale inni leu salli bikum, kaže, ja hoću da vam klanjam, voma u ridu salata, a nemam namjeru da klanjam namaz klasični, obični, kaže, u salli, voma eh, u ridu salli, znači, nešto da klanjam, nego hoću da vam pokažem kako se klanja kejfe re'eitu usalli kejfe re'eitu Rasulallahi sallallahu alaihi sallam sallam klanjat ću vam kako sam vidio Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam da je klanjao znači nima namiru da klanja namaz nego ima namiru da njima pokaže kako je klanju poslanik sallallahu alaihi sallam pa kaže uh, fekultu li ebi qilabe kejfe kane usalli ravija koji prenosio ebi qilabe kaže njemu pa kako je kaže klanjao a on njemu odgovor kaže misle, uh, misle salati šejhina hada, kaže poput namaza našeg šejha. Kojeg našeg šejha? Dole pojašeno na kraju e, Harisa kaže Ade bi šejhihim eba jezid Amr ibn Seleme džermi. Kaže, uh, govori znači o Ebu jezidu Amr ibn Seleme. Kaže, uh, poput njega klanjao kao što on nama kaže klanja. U, a, a, u stvari onda je opis toga što je što je jeste ovaj dokaz u hadisu, kaže, وَكَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَسَهُ مِنَ سُجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَدَ Kaže, e, sjeo bi, nakon što se vrati sa seđde, druge seđde, kable njedheda, prije nego što ustane na sljedeći rekat sjeo bi. Odnosno riječ je ovdje o dželsati stiraha, što je mi znamo. Znači, e, sjedenje e, sa ciljem odmaranja. Znači učiniš jednu seždu, pa drugu seždu, pa prije nego što ustaniš na sljedeći reka, sjedneš. Sjedniš kao da ćeš sjedati, pa onda tek ustaniš. A ne ono odmah da, da sa seždje sjedižiš. O tome govori hadis. Ovdje je naveden hadis kao da je on mutefekun alih. Ali ispravno da ovaj hadis stvar nije mutefekun alih, nego je ovo, ovo od Efrad, Efrada Buharije, znači eh, hadisa u kojima se izdvojio Buharija, odnosno muslima. Znači ovaj hadis ne bilježi ga samo Bukhari, znači on nije mu tefekun alihi. I tu je ovdje e, autor El Maqdisi, on je ovdje znači pogriješio jer je njego, on se stavio šart da će spominjati samo hadise koji su mu tefekun alihi, a ne koji su spominjuju Bukhari i Muslim, a da nema u drugom sahihu. Dobro, znači u ovom hadisu je riječ o tome da je došao Malik ibn Huveiris, ashab, poznati ashab, i rekao njima da će klanjati namaz, sa kojim ne cilja obožavanja lađešanu, nego šta hoće, nego hoće da i pouči kako je klanjao poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Znači, praktično poučavanje. Na današnjem jezikom to bi bilo rečeno kako ono? Da odglumi ili da koji izraz? demonstrira. Demonstracija, gluma, to je to. Prilike. E, gluma ima drugi, drugu dimenziju, a to je da se snima posebno u obliku. Znači, ovdje je bilo kao neke vrsta demonstracije. Znači, nije cilj badeta, ne zanijeti pravo da klanja, nego kaže, znači, cilj mi samo da pokaže kako, kako se izvodi taj ibadet. E, iz kog razloga? znači e, iz razloga da znači e, ta demonstracija praktična demonstracija u stvari ona bi e, ona više ostane ljudima u sjećanju i lakše zapamti način klanjanja to je cilj naravno a onda Rabija koji prenosi u Kilabi on je pitao kako je znači Maliku Iris kako on klanjao znači šta je, šta je pojenta, o čemu je došlo, došlo s nečim novim od onog što mi klanjamo, to je htio da kaže, jel? Pa on njemu pojasnuo da je Ebu Jezid uh, eh, Amar ibn Seleme, da je on tako klanjao. A to je da je pravio to dželse hafife, lagano sjedinje, znači lagano odmaranje, uh, kada se vrati sa sežde, prije nego što ustane na pijam. I ta, uh, ta mesela se zove, znači poznata mesela, znači zove se dželse tu listiraha. I to je hadisa kojim se dokazuje, znači hadis koji bilježi Buhari u svome sahihu. Uh, po pitanju te dželse tu listiraha, nema razilaženja među učenjacima da je ona dozvoljena, znači, ko klanja, da nema smitnje da sjedni do odmori. Ali se razilaze oko toga da li ona sunet i da li ona mustehab. Ako neko kaže, pa kako će razilaziti, vidi hadis, hadis jasa ko dan, otkud im to, da se razilazi. Glavno, znači, to su dva stava učenjaka po pitanju ove džesotri strahe. Prvi stav, manja skupina učenjaka, između ostalo to je šafijski mezeb. Znači, od, tri, od četiri mezeba samo su šafije na tome da je džesotri strahe, da je sunet ostala tri mezeba nisu. Imamo rivati mama Ahmeda, ali zvanično stav Hanbelijskog mezeba da je to, da to nije sunet. <clears throat> Njima je dokaz ovaj hadis. Druga skupina učinjaka smatra da nije mu stehab. I to se prenosi od skupine ashaba. Prenosi se Omer radijalahan, od Alije radijalahan, Abdullah ibn Mesuda, Abdullah ibn Omera, Abdullah ibn Abasa. Znači od pita ashaba se prenosi da to nije sunet. On su bili to na tom stavu da to nije sunet. Kaže, kad je model, znači, kad se prenosi od nje da nije sunet, znači, oni su bili na tom stavu, a ne da je neko vidio da oni klanjali, nisu tako klanjali. Znači, bitna razgleda među toga dvoga. A od Muhadisa su ima Sufjan Theuri, Isak ibn Rahovaje, a od imama, znači e, mezheba, znači tri imama mezheba, Buhanife, Malik i imam Ahmed u zvaničnom mezhebu, mada ima i drugi rivajet od njega. Međutim, kažem, uh, Tirmizi u svome džamiju, mi ga zovemo Sunena, u stvari one džamije. Čemu je razgled u džamiju Sunena? I su znači, kod nas zovu, znači imamo dva sahiha, dva sahiha su sakupljeni hadisi svih oblasti islamskih znanosti, je tako? Znači, od akidi, fikka, siri, svega živog, biografija. A onda dolaze suneni, a suneni su hadisi koji se izvoje samo u čemu? U fiku. I kažu, uh, ashabi sunen, autori sunena. I ispada da ubrajaju i Tirmizija, da je on autor sunen. U stvari, uh, e, knjiga od Tirmizija nije sunen, nego džami. Džami znači buhvata sve oblasti, sve oblasti koje, koji Buhari je kod muslima. Tako da je to uglavnom, ovaj, može se reći, to onaj, ono, da, da priduže ovaj, e, zbirku hadisa od Tirmizija ovim trima zbirkama, kao zato što su ovaj u istom kontekstu, ali ispravno se kaže, ne kaže za, za, za Tirmizijevu zbirku hadisa da je ona, da je ona sunen, nego da, da ona džamija, znači obuhata sve oblasti, sve oblasti iska, islamske znanosti, kao i Buhari Muslim. Dobro. Kaže uh, Tirmizi kada naveo ovaj hadis, kaže wa alihi l'amel in de ehli l'in. A to je inače praksa bila im, uh, eh, ima eh, Tirmizija u, u njegovim, kada navede neki hadis, nakon tog hadisa, nakon tog hadisa spomeni ako ima više rivajata, ako da od još preniju, tako da ocijenu radnih hadisa i onda kaže e, na ovom stavu, znači na ovom što došlo u hadisu, ti, ti, taj, ti učenjaci mu hadisa uglavnom spominje i on je izbjegao da spominje, osim ashabo Rej da spominje, Hanefije nije spominju, osim da kaže ashabo Rej, oni koji slijede mišljenje, slijedi kijas. Kad kaže Ashabu Rej, znači sljedbenici kijasa, Reja mišljenja. A, Naveo bi znači odmah koji, koje slijedi, koji na tom stavu. Uh, I često znači spomenite slab hadis i kaže u alejhi amil, iako slab hadis, kaže po njemu se radi. Kako može raditi po slabom hadisu, zato što nema drugi, nijedan drugi hadis u toj oblasti, a on inače eh, bio na onome čemu je bio imam Buhari, a to je da ako nema nekoj oblasti osim slabih hadis, da je bolje raditi po slabom hadisu nego po kijasu. Dobro. U ovom slučaju, znači on ovdje navodi, kaže da, je, da, je, eh, da se radi po ovom hadisu kod Učenjaka. E, pa prenosi da ode buzina da učenjaka, znači ravi um, hadisa, da on smatra ga tilke sunet, da je to sunet. A onda uh, skupina učenjaka, znači to su to dva, dva, dva ta mišljenja. Jedni kažu da je sunet, jedni kažu da nije sunet. <clears throat> skupina učenjaka, treće mišljenje, kažu, hajde da napravimo spoj između ova prva dva. Kako? odnosno između tog hadisa i ovog drugog. Pa kažu, uh, u hadisu je potvrđeno da je to, uh, da je to radio poslanik Sansanem. Pa možda je radio zato što je bio bolestan ili sta, star, zbog bolesti i starosti. Potvrđeno da je radio to. A od druga je samo potvrđeno da, da, da, da to ne treba rašto. Znači da su oni vidjeli poslanik Sansanem da to nije radio. Pa onda, ovaj... Uh, može neko stvrda da, da je u stvari da je to radio pa je derogiran. U stvari nima dokaz da je derogiran, uopšte nije derogiran. Nego kako napravi spoj između toga, kao što kaže Ibn Kudame u Mugniju, pa kaže ovo je divan spoj koji, da kažemo da ona zbog starosti ili zbog slabosti da pravi to džesetaste rahe ima smisla. I da to radi i da to, da je to za njih sunet. I da to radi poslanik sa sobom. Znači, ako je osoba stara iznemogla, da je, da je njemu sunet to da urade, a da ovima drugima nije sunet. I kao to je jedan spoj između dva prethodna mišljenja. U svakom slučaju, znači, to su stavovi učenjaka, ta tri mišljenja. Ta tri mišljenja. E, Znači prvo da nije sunet, da je sunet, drugo da je većina učenjaka da nije sunet, pa ja sam iz kod razloga i oni koji kaže da nije sunet, oni kažu pa dobro kako objasniti ovo što, što, što objašnjava ovaj Ashab Malik ibn Huwairis, pa kaže to objasniti jednom da je to uradio poslanik iz nekog razloga, znači da je bio slab, da je bio zbog starosti, da se odmori, tako da to nije bila stalna praksa uopšte, to radio možda jednom, on ga vidio i tako prenio od njega. Jer nije predsjedno drugi Ashab uopšte da je neko opisao tako namaz da je klanjao, u tome pojente. Znači nije ustrajao na prvoj praksi, onda ovi odgovaraju, pa nema veze što nije ustrajao, bitno da je vidio da je to uradio, nije uslo da mora ustrajavati. U svak slučaju Allah zna najbolje, znači bliže ovo, ovo znači ima ono većina učenjaka, da većina učenjaka da to nije, znači ako to nismo potvrdili ostali ashabi, eh, pa se znači Omer radijalano, Alija ibn Mesud, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Omer znate da je on eh, najžešće slijedio poslije sve što je znao da on vidio da je radio, znači eh, slijedio ga u tome. onaj, dovoljno, znači ti pita ashaba koji, koji, koji su da znači, suprotno stavu da to nije od suneta, Što znači da to nije, da nije to radio poslanik sallallahu alaihi sallam, da to nije bila njegova praksa. A dobro i ovo, kad se, ovo treće mišljenje, kad se napravili spoj između toga da to čovjek radi zbog sabrosti i nemoglosti, ima namjeru da time slijedi sunet poslanika sam sada mišljala nalaz da ima, da ima nagradu zbog toga. Znači, hadis ukazuje, znači, s ovim hadisom se dokazuje da je propisano klanjati tu djelstvo razhodno razilaženje učenjaka. <clears throat> kada se ustaje u hadisu pojašnjeno, znači to je nakon druge sežde kada kad osoba hoće da ustane na kijam. To je mjesto kada se to radi. Hadis također ukazuje da je dozvoljeno poučavati nekog drugog sa, kako oni kaže, demonstriranjem. Sa, sa, znači da praktično pokažeš nekom kako se recimo u slučaju klanja. E, zašto? Iz kog razloga da bi da bi to lakše ostalo, ovaj, da bi više ostalo u sjećanju ono koji uči i da bi lakše naučio. A, a u stvari jedna još bitnija stvara to je da je u ovom slučaju ovdje pojašnjeno da se da osoba može raditi i badet sa ciljem poučavanja nekog drugog, a nema namjeru da radi i badet. Znači, demonstrira i badet, a s tim i badetom ne, ne, ne, ne nije ti da stvarno učini i badet, nego hoće samo ljudima da pokaže da u tome nema smjetnje, jer to ne, ne bi radio to ashab a, da to nije da to nije u redu, da to nije ispravno. Znači, nije on jedino koga se prenosi, vi znate da se to prenosi od, od drugih ashaba, da su tako demonstrirali, s tim da su neki demonstrirali unutar namaza kojim su klanjali ashaba a neki, neki nisu. A, naravno, ovo može uvijedan biti dokaz i dokaz dozvoli glume. Glume, vi znate šta je, šta je pojenta glume? Gluma je u tome... A, da i oni koji znaju, koji gledaju, znaju da, da to osoba, da je to naučila, e, da je to naučila, da, e, da pokazuje, demonstrira nešto što hoće da dostavi onima koji gledaju. U ovom slučaju, recimo, da bude gluma, da se glumi, napravi se neki, e, neka gluma, neki kratki klip, film, gdje, gdje se pojašnjava klanjanje, da osoba klanja i pojašnjava način klanjanja, recimo, našli namaz, gdje se čuje sve što uči, a ona sa ciljem glumi, E, pojašnjava to i nema cilji badeta, potpada pod ovaj hadis znači. A, a naravno se spominjali da ima drugi dokaz koji, koji se dokazi e, da je ispravan stav da, da je dozvoljena gluma, naravno po šatoma da ne bude u haram, da nema žena, da nema muzike i tako to, su to je jasno kod Dani. Ovdje govorimo uopće propisanosti glume. Dovoljno je hadis Džibrila, dovoljno je hadis Džibrila, kada je Džibril došao u liku čovjeka i odglumio čitav on, onaj, onu, onu, ona pitanja, pitao ga o imanu, o, o, o islamu, o imanu, ihsanu. Pitao poslanik, a on zna odgovore, nego je to uradio samo da čuje ashabi koji su prenijeli hadis kao što Omer radi Allahu anu. Znači to, je, znači to je čista gluma bila. Ako ono nije gluma, onda, onda i nema glume. Dobro. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen.